temen teman ya Pak ceblok. Mari becek ana kiprahe. Oh iya, coba. Bisa pieng ecoker ayam rock singer. Kula niki asline rocker, mulane kula persis ya Mick Jagger. Ana sing persis herder. tuh -tuh. gak tau dikondol kucing aku rabi lemu balak-balik ke banteng Ah. Adek Jalan sing api kudu mapah gedang mulo aja gampang yo salah paham engko akhire medhotno saduluran mulo nek kuyon dulur sing ati-ati mulo kita kabeh kudu introspeksi ojo kepat kliwat ayo saling menyadari ana masalah titik ojo dilebokno ah. pancen penting ngenai pergaulan pokoke ojo sampe ya merugikan wong kekancan kudu saling menguntungkan ojo salah jalan akhirnya gak karu karuan sekali tindakan harus disertai seribu pikiran iku ngono peribahasa kata sesal dulu dolor iku pendapatan nek sesal kemudian ternyata berguna aku dewe tahu kekancan saking akrabe ngliwati ukuran pakai aku digawe suwene sak ulan tak boleh cacak ketemu ana rombengan umat yang ini rek. Tapi lek ngrungokno suaraku serak-serak bahasa ini. Mestinya aku wis tadi penyanyi rock aku. Lah wingi ngrok asem sampe keplorot-plorot iki. Babras kabeh. Aku nyanyi pindho lho didukno wong e. Soalnya suaraku gembret. Apa wingi mari mangan black iku wae. Lah lek penyanyi liyane lak mangane enak-enak sing mengandung gizi. Laku ini mangan kapokre, eh. esok mangan bote, sore mangan peye, tengah wengi mangan paci. Tapi kim ben aku dikirim nang Jakarta, itu karo nyambek. Ada ya sih. wong buwak sampah tata ono siji kane wedok kaya putri timbang krenetku engko rusui krenet tak seret tak lebokno bekas kanggo cecer cek ayame disalip apa ah, iso cek mepeti atiku panas kober sakeneke kurang titi nyrempet bakul sate sopir jagoan kok oleh tanding mulo habis terus tak ketik wis tak salib Montorku miring kasih tak tancap arek wedok yo tak piting mulo tangan kiwa ya cuma sisi arek wedok tak delok iso tele-tele ngatese awak toto singo sari montor salib Nobro sapi wong sak kampung metu aku digapuki aku terus ngelir tiba ini pihak hitungan kula salah boten borong karasa wah bundeli Mesti ini nak delok suaranya ya pensiun nih. karepku ku leren. Nah, tapi bos kok sik ngundang. Lah ya bos, arek-arek mang latihan sido tangga. Aku wis kadung macak kaya karane wong dodol mulutan. Enggak sido lah iki sing didelok wong ngledul. Eh, Tidak ngelamun itu. Tidak ngelamun itu. Wato. Loh, eh rek rek eh eh. Wes wes eh. Wes arep iki gondel aku. Ah. Oh, pedesmu. Ana wong metu tabuhane gak karo-karuan. Oh. Yo apa kon, Dik? Kakang, Kakang. Aduh, adikku sing ganteng dhewe, Dik, kon, Dik. Yo apa kabare Kacang Mas? Oh, <laughs> kacang masih goreng dek ya opo dek tak rukun suaramu lantur roto serak-serak bahasa dek bareng kon ngidung kaya ngono mah dek kiri telu mati kabeh <laughs> ya mesti ae mati lang penuh iku herder e. <laughs> ojo ngono tadi kartolo ngene kabare keraton ya opo kan oh oleh pengestumu gak ono alang alang Lah iki aku metu saka keraton terus Kanjeng Rawa. Wah Rawa. Kanjeng Rama apa ngrasani aku? Kanjeng Rama ngrasani awakmu uga ngrasani aku. Iki dina awakmu ditutus. Aduh iki dina awakmu dioyop. iki dina awakmu diurut. Wah, diurut. Awakmu memang diperintah dikongkon goleki adik Ki Bagus Slamet. Lho, sing dawa ngono sapi. Sopo? Sing ngomong ngono ku ya sepo. sing sing dawuh Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, Dik. Dinane iki aku karo jeneng Sira. Oh, iya, iya, Dik. Dutus ngupadi adikku Slamet. Heeh. Slamet Darmuji apa Slamet Triadi? Slamet ki bagus Slamet. Wah. Diutus muleh sebab adik Slamet apik dipolo kramakno. Oh. Dirabekno. Heeh. Iki ngene. Ya, Kakang Mas. Ki bagus. Oh, cari, oh, bagus, aku cari bagus, aku elek. Kakang Mas. Kakang Mas nyonge. Kakang Mas Basman nyonge. Iya. Nyonge ya. Joyo. Nurut tata apa lho. Iya, iya. Lah iki dawuhe Kanjeng Rama kaya ngono. Heeh. Aku ora bakal bali nyang kraton. Ayo goleki adik Slamet. Iki biasae Dik Slamet iku sobone ning ndi to? Lho, biasae sobone Kupang. ono oh, kupang-kupang sing nawake nawake manuk iku ya Kang Slamet iku. Iya iya iya. Mulane manuk kok digowo ngalor ngidul. Lho. Manuk e Slamet arep tidul? Sing manuk pekutut kuwi. Iya iya. Lho manuk penak-penak kok didol aku Kanjeng Rama kan duka. Wis aja ngomong iku sing penting kaya goleki Ki bagus Slamet. Lah iki wetanan apa kulonan? Eh, ayo campur gaduh-gaduh. Wis ngene Kamas Basman Nyongek Jaya. Iya. Iya, iya, ya iku sasi Nyongek Jaya. Jaya Kati. Iya, terus tadi dinane iki jenis karo aku diutus ngupati Adi Slamet. Iya, iya bener. Ora oleh Bali yen ora ketemu karo Di Slamet. Betul. Wis aja kesuwek. Matuk. Wis aja lekrek. <laughs> aja kesuwen. Iya, iya, iya. Saiki mlebu desa metu desa wani. Wani. mlebu alas metu alas gak wani gak wani gak wani lho wong putrane ratu kok gak wani wedi apa wedi macan lho macan kok diwedeni yo macan sing galak dipangan kula gerus entek sing kok wedi nak kuwatir macan cilik lho apa dimut oh layan mudun gunung munggah gunung wani gunung apa ya kang gunung ireng gunung kuning gunung abang wah iku cap jiki eling jamen iki kala semono Wis saiki ayo budel. Ayo. Ayo. Ayo budel kok ayo ayo tok. Lah ya budel. Ngene. Iki ngetan apa ngulo, apa ngidul apa ngalor apa mendur apa menisor apa. Lah kae. Tenang dia iku. Ayo Kang nek ngono kan. Ayo tak sel lagi. Awak mau ngarep. Iya, kowe. Aku nang mburi. Iya, ayo. Hmm. Wah. <laughs> seneng aku neng taman keputran. Aduh. Taman keputren. Bebarengan karo adikku si Ayu. Ya Dewi Sri Kastini. Sri Kroco Dewi Ayu Kastini ku Lumbung. jadi ke lumbungnya pari termasuk ini anggota KUD penjenengan kok malih to Kang Mas? Loh, malih piye? Kok dadake kaya Lah nggih. Wong panjenengan nika satriya bagus. Narendra. Lah iya. Lah kok malah piye? Wong kok. Kuwasa aku putrane Gusti Ratu kok. Lah nggih, mestinipun satriya bagus menika nggih gagah ngaten. Ha ya mosok satriya galo lembeng to. Oleh wae. Mosok dangune lembeng sing lembeng ngono jane no aku. Lah kok malah kualik. Dimes, lho. Iku tidak dirabuk jenenge iku. Menawi kula panjenengan mes lak nggih mekar. Dimas Diajeng maten lho Kang. Diajeng garwaku Sri Dewi Kastini. Kualik menika Kang Mas. Dewi Sri Kastini. Inggih. Siapa bisik iku? Apa lali kowe? Mangke rumiyin Kang Mas. Heeh. Panjenengan mau matur menopo garwaku Iya. Kapan lah nikahan? Jange-jange kok. Ojo tukar cincin kok. sampun keseso sampun nyoncrong mawon. Pancene katernya karo seliramu senajan kowe tak anggap bojo apa-apa to ora nek pawongan liya liyane kowe karo aku. Inggih menika tasi bakal to Kang Mas. Hmm, suaraku kaya jarwo. eh, Kastini. Inggih, Kastini. Aku mbok to di pirang-pirang dina sumer wae aku iki. Turu gak penak mangan, gak penak gak enak iwak enak. Lah endi rengang-rengang menika rengang rengang Ya pikir nanti apa nyanyian. Menawi rengang-rengang mboten sakit, menawi gremeng sakit. <laughs> Iku jenenge wong deleming, Dik, ngono lho. Saiki wis pancene kowe karo aku gandrung ora apa-apa ya to. Kene tak bangku, tak bangku aja dah. Waduh, mboten Kang Mas. Kenio. Sami kalian lenggah, Bu. <laughs> Wah, sakar betonan ben aku kene. Sopo manis? Sinten ingkang manis? Ya sliramu to. Oh, ngaten. Kaya sira manut jadi yo Kaya teteh ngene. Sun kowe bakal tak rabaski ki. Karo edan. Lah panjenengan kok wau panjenengan kok wau gandrung apa patrol? Rumah saya kowe udah pari aku mau bengok-bengok. Wis toh, saiki manut jadi ya. Cedak rene cedak rene. Monggo kula direaken kan. Oh, menika wonten. Pianten kan. monggo monggo. teko njaba kok krungu wong kumat iki mang sapa? Suku wulune kok ora cari. Sing penting pokoke apik. Ajeng kata lo dadal mlebu takon ana sing bengok-bengok mau sapa? Ngene Kang Bas gitar. kok bas gitar lho apa Iki tak sawang kaya adikku Islam. Dih, lho. Kakang Kartolo, pangling tok karo ora paling piye macak ora karu-karuan ngono lho iki kakang basman lho bukan kakangmu heeh kowe adikku aku panggil ragil lah iki sapi Dalem pedet lho kowe aja isine-isinake ya iku bakal garawaku sapa dewi dewi sri kastini putrane sapa makpuk Iya. Bagus banget. Nggih. Kowe cinta karo Kastini? pancen cinta kang lah tujuamu. bakal tak boyong tak rabi tak gona gona keraton kau tak kandani yang apa Dewi Kasri ini putrane Mendoro Nijo <laughs> ngerti ya Mendo wedus ron godong ijo iku suket Mendo ku wedus Mendo ku wedus ron godong o, apa tuh mon kon rabi anak wedus <laughs> Hah? Wong jeneng kok Kang iki manungsa biasa. Sik sik gampang Kang. Aku hmm. tak takon karo iki. Ya, ya, ya, ya, Dewi Sri Kastini penyelingan Sinten aku kakangnya Dimas Slamet kowe wis suntik loh weh lah sampun sampun diimunisasi kok yang tadi bojone putrane ratu kudu sehat loh pancen tak periksa tiap Sabtu nang posyandu <laughs> posyandu oh, posyandu posyandu awakmu tresno karo dislamet Inggih. Nah, dislamet. Aku sebalik cinta karo bojoku bakal. Padha tresnane. Ya tenang. Ya mesti sowan Kanjeng Rama kok ora ono muleh piye. Durung wantine aku mulai lek pancene wis terus sipir bakal tak boyong nang Kanjeng Rama. Matur wae yo, bali yo. Kang, lho, gak iso. Kang Basman karo Kang Kartola bali wae. Gak iso nek aku bali. Gus, iki dina kowe tak boyong muleh nang kraton. Nggih, Pak, sik bali-bali ku ndelok baline, bali bandeng apa bali tahu. Menawi kula bali telor Lah. Kang Basman baik. bali apa? Aku gak bali-bali yo. Kabeh kok janok bali. Wis tak gelem bali aku. Awakmu ditus nang kraton perlune ape oh. dirabekno. Loh, ora iso wong rabe ku pilihan dhewe, ora manut karo wong tuwa. Muspro to. <laughs> Muspro to. Iki nek ngomong kaya drakon. Ale <laughs> ora gelem bali lah aku didukani karo Kanjeng romo Eh, matur bali, gak gelem bali. Matur Kang, aku mau bali. Ayo iki ora gelem besok ora gelem. Dipaksa loh. Loh. Kang Mas, Apa? menika monggo sowan mawon dateng Kinjeng romo Eh, hey, Kinjeng itu caduk. <laughs> Kinjeng. Kanjeng oke injeng. Oh eh, kanjeng. Kowe kudu bisa karo dislamet. Lho mboten. Ora iso. Hek. Ora iso. Hek. Ayo mengantil kene. Oh mau <laughs> mengantil eh, memepet. Dislamet. Purba waseso distrano mbare aku. Masih purba apa ae terserah. Waseso gak waseso apa jare aku. Aku gelem nduk kene, gak gelem nduk kene. Aku diutus mbarek kanjeng Romo. <laughs> Apa lo mbarek kula? Anak ratu nek mbareke bareng. Ditus Kanjeng Rama awakmu kudu bali nang kraton. Saiki gak gelem besok gak gelem. Aja ngabangno kuping. Tekare pati tak belani adikku. Aja ngabangno mata. Kenapa? Aja ngabangno dada. Kenapa? Aja ngabangno panci. Hmm. <laughs> Suka aja kreditan bareng to. Ora gelem bali. Ora gelem tak petani. Loh. <laughs> Kok dipetani? Eh, bali ora? Ora gelem. Apa yang tak gawe? Oh, apa kuwi? Driji. Ora bali? Gak gelem. Mati mlebu. Loh, loh, loh, Ayo, ayo gontok. Iya. Selamat, selamat. Kakang Baseman kok kani ngoyo kon, Dik? Gak gelem bali. Ayo saiki tak bonto nang raton. Saiki ra gelem, besok ra gelem. Loh wani bari aku kok. Apamu sing tak wedeni? Kon wani. Loh... bari aku wani. Wani, nek aku wani. Ayo. Aku gak wani. Wah. Wong kate perang gak jamu dhisik. <laughs> Dadine ya metel. <laughs> Adikku Dewi Sri Kastini. lerekno gamelan iki, Menika wau remipun wonten pundi? Teko kander. Tawangane tawe-tawe. Saiki kowe areh ambek aku ning Taman Keputren. Aja mikir kakangku karo tolo karo baseman. Ayo melu Di. Dateng pundi, Kang? Nang Ajeng lan apa? Helma. <laughs> Duh, lalek iki adikku sampe wani karo aku. Tak yo percu em aku dadi dulur lan. Sebab apa? Wong dulur tua kok diwani karo dulur nom. Lah ngene iki gak tak lawan ya apa edah. Lek sampe aku iki ponco karo karo adi selamat lah yo isis to. Wirang aku. Dulur tua kok diwirangno dulur nom. Coba aku tak nepi. Bek menawa ana pangsit. Eh, bek menawa ana wangsit barang aku kepingin nyaur wirang karo adikku Islam. Aku tak semen. <laughs> Ger Kartolo kok becik Ger sing tabah pikirmu sik gak merucut-merucut omonganmu Ger Kartolo, ojo sumpek-sumpek. Kau nek kepingin uripmu mulio. Samit. Anggonmu sutopo. Anggonmu topo. Utawa nyemeti gugur rosak. Oh, Untoro. Nek wis mari gugur anggonmu topo Melaku kontolo ngalor ngidul ngulon tujuamu Ojo nuju negara liya-liya mane nuju negara Rajamala Lah iku kon bakal iso bales welirange adikmu Wis sakmono ae pesene Mbah Loh kok kaya suarane konco dhewe. Oh nek ono tak guku, aku mbales wirang karo Dislamet tak nang negara Rajamala bakal iso nyaur wirang karo adimu. bojo wis suwe kupingmu kok dublek. Apa bapakne? Ngene ibune ya. Ngene aja ngene ngono wae. Ya ngono ya ngene. Wong iki kekarepane wong loro. Nganti aku dadi Prabu Agung Sapariaji. Sapa? Sapa? Wis gak kena diulangi maneh aku lali. Sing mengku nok negara raja molo mo iki perintahe wis kok laksanakake apa durung perintah apa Pak Ne tiap-tiap malam kemis kon kudu mepe kasur <laughs> kok aneh penjaluanmu kok aneh nganehi to Pak Ne lho iki menjaga kesehatan Bu ben apa ben ora gampang leloro kawula cilik kaya to yo MP kasur. Lah kuwi. Mepe bantal. Bantal-bantal kudu diwalik. Ambene ditokno tinggine digedruk. Lah. Sing barang-barang banyu menggenang. <laughs> Dileake. Kudu dibuak sebab iku kanggo sarang nyamuk. Oh, ngono Barang sing mlumah kudu dikurepake. Dikurepake. Sing urip dilumahake apa ngono? Bila perlu. Gila perlu ya apa sih Pak sampean ku repot aku iki Pak diapi-api sampean ya. Rene negara iku wis makmur, kawula uh -huh. cilik iku wis cukup disandang dipangan. Iya. Iki kowe karo aku iki kari golek sing dipangan. <laughs> sampean kok maling ngono sih Pak nek golek sing dipangan kabeh saben dina ya golek. Kok sampean nek sing golek mesti aku yang mlewangi golek. Ya ratu ya kudu ngono. Aku iki bar bola bali lak ya golek terus. Ya iki ana kanca kirim salam nang awakmu kudu kok tampa. Sapa? Blontang. Mbak jangan lho. Saman iki mak ngono aku ora gelem aku nek ngono, Pak. Lah ya ku. apa apa? Kawula dhewe sing mati almarhum ya. Ya didongak nae bisa oleh langgung padang jembar kubur. Oh iya. Ya ora liwat awakmu tak dongakno. Ya diterima karo sisi. Ya jangan. ngak naku ben sampean rabi maneh. Ora ora wong urip iki antri mati. Iya kabeh ya ngono. Ah. Iku wis mestine, wis pestine ya. Saiki ngene sampean tak kandhani Pak. Ojo ngomongnya tak tapuk lho Pak. Ora ora. <laughs> Ngene lho Pak tak kandhani yo. Aku ndek bengi iki kok kaya ngimpi to Pak. Ngimpi to cok kaya. Ngimpi. Oh ngimpi. Kaya tenang, tenan, nyukeno. kaya ngimpi. Iya iya piye piye. Ngimpi ki omah kene iki yo Pak yo. Mm -mm. Lah gak tau banjir. Ora tau. Iku klebonan banyu nganti ngecembeng lho pak si coba delengan gentengnya ada sing bocor ora lawang ngipi pak kok ngandelok genteng oh, bocor oh ngipi bune apa awak mau jok ngegemi ipen ipen mm -mm. itu ada telur telur macem telur telur piye nah, nah, titi yoni titi yoni gondo yoni gondo yoni puspo kekir puspo kekir ya apa sih maksudnya puspa tajem wis pas tajem ta? Lah isane tajem kudu dikikir dhisik. Heeh, <laughs> oh, wis pas sak omong-omong sampean sing Iki ana tamu iki. Oh, monggo. Sapa eh. ke sana? Aku Prabu Katur Lelono. Oh, dene ah, sapa pak iki prabu traktor lho oh prabu katrolono katrol oh ngene prabu Katrol katrolono nganti dhuwur ngono ya di katrol piye iki sapa iku tak abat aku ratu ratu sapa sapariaji rono lali kampung rajamala kok kampung rajamala kowe iki dadi ratu kaya kleru kaya Raja molo ngene lho. Lah iya Raja molo Raja molo Wis wis. Raja molo <laughs> Kon rene arep apa? Iki apa bener lek eh, negara Raja molo Wis akeh bener. E? Raja Ratu molo penyakit. Hmm, dadi nggone penyakit iki. <laughs> Dudu nggone penyakit. Heeh. Sing penyakit jangan mlebu kene mesti balik sebab iki wis rajane penyakit. Iki ngene. Prabu Saparyaji. Iya iya. Iki aku oleh wangsit kursimu tak silih. Hmm. <laughs> si cicilane durung tek wis diseleh. Ora oleh, sebab iki kursi ontang anting. Sesuk aku nek wis ngedekake mebel. <laughs> Kowe tak selangi kursi. Ngomong apa iki? Wis ngene wae, tinimbange engko bali. Iya. Cilana dengklek apa, Pak? Ora pareng bune. Dengklek, dengklek. Ateges ah, ngene, keratonmu tak jaluk sebab aku dadi ratu durung duwe negara. Lho, ya opo Pak? Oleh ora? Kok sugih kendel, anamu sugih sebab kon kendel. Lho. <laughs> Baca diwalak-walak nek ngomong kuwi. Omongane ratu kok bulet. Wis tak tolak, tak jaluk. Ora oleh. Ora oleh. Ora. Perang karo aku iki. Ayo, ayo karepmu. Ayo. Guys, ya. Aduh. Ya. Aduh. Bune. Bune. Aduh. Bune. Bune. Aduh, Bune. Aku dipepet nono wite cengkeh, Bune. Prabu Sapari. Yo. Saiki kalah opo karo aku? Ya wis aku nrimo kalah. Sampeyan gak sombet lek omong, Pak. Saiki kok kalah ngono. Biyen awakku kengkeng saiki loyo aku. Saiki gendhe sing dadi ratu aku. Hmm. Awakmu kudu nurut apa sing dadi perintahku. wis, tak sumanggakno. Bojomu wis pek-pek dhewe. Cuma aku njaluk keringetmu sak tetes. Loh, saiki gak metu. Mang aku mari pelayan, metu, Mang. Kok ya kucluk? Maksudnya keringet sak tetes? Ini tak jaluk, kowe tak utus. Iya, iya. Nanggone selamat. Oh, nanggone selamat. Nanggone selamat perlu jaluken sing diarani Sri Kastini. Oh, ateges ah, dikongkon nglamar. Nek pancene gak bali nggawa Sri Kastini, hmm. bakal tak percaya. Ya wis. Tak jaluk pengengesmu. <laughs> pengestumu. Pak, eh. sampe nek hasil nggawa kastini, aku wae ben dipek ambek Prabu iki ya, Pak ya. Ngono ta? Heeh. Iya bagus. Aku <laughs> endi tak pek bojo? Ya iku, ora kere. <laughs> Ayo, kowe kudu budal. Iya, aku tak mangkat. Ora bali nggawa Dewi Sri Kastini. Pateni. Budal bune. <laughs> Heeh, Pak. pangestu tak pangestoni. Aduh, aduh. Aku nek ngomong ini korup. Eh, Kocok. Iki bojoku gak ana kok ana wong ngene iki sapa? Sampeyan niku sinten, Pak? Kula kuwen. Wong. Lah nggih sampeyan wong wong napa? Golek sinten? Wong e karambol. Wong e karambol. Jeneng sampeyan sapa? Mamu ngendi? Eh. Bapakmu ning ndi? Ibumu ning ndi? Sampeyan sapa? Kula niki baseman. Baseman apa rene? Lho, rene la apa? Delek sapa? Delek arum, delek kanca-kanca. Lho, sampeyan iki sajane kenging napa sih lara, Pak? Lho, mboten ana apa lara. Lah niku? Eleng jaman semono ayo mulai nang Amarta ayo. Siapa mulai nang Amarta aku? Ya main maon. Sampeyan gendeng apa ya, Pak? Sampeyan iki apa? Oh, lara ta? Mboten lara, bingung. Bingung, kok oh, nek ngono aku diakne gendeng oh, ta? Lah iki ayo, ayo nanti kon, nanti kon. Ojo mlayu tak tututi lho, tak tututi lho. Ayo, ayo, ayo. istri Kastini. Kados pundi Kang Mas, menapa panjenengan mboten kundur saestu? Aku ora bakal mulih merga utangku akeh. <laughs> Piye? Kowe sanggup nyaurup ora? Lho mboten, mbok bile mangke Kanjeng Rama menika duka. Eh, jelas duka wong kakangku kabeh mrene kok ora duka piye maneh. Yun, sapa gemrebek tampol harapan iki? Kula tebih saking Raja Sapa? Kula peparing asma Prabu Agung Saparyaji. Oh. Ana parigawe apa tekane awakmu nang gone iki ne? Napa leres niki dalemipun slamet dibrangus. Ki bagus slamet, oh, ki bagus slamet. Agung Pranata. Inggih. Satya bagus antara ning jaman ora ning liyane aku men. Inggih. Kok wonten antara napa to Kang Mas? Wis kula ngriki wau dipun utus Kartolo. Loh, badhe melamir putri panjenengan. melamir iku urung urung tak gosok kok diplamir. Menika napa nglamar? Oh nglamar. Inggih. Eh tak jabel basaku. Nggih, tak jabel pajekku apa? Nggih, senajan panjenengan gadel ku lho. Kula sanes putrine ning kula bakal bojone. Oh, bakal bojone. Nggih menika ingkang dipun kajengaken Kartolo. Wis saiki bali ae, ora oleh. Kula purun. Kang Masku Kartolo panjenengane wong kaya ngono iku ora usah dituruti. Lho, kula niki panjenengan tolak. Tak tolak kowe. Wonten kali kula. Lho, aku kok monggo pring kali kula. Oh, Eh. Aja beruber safari. Duh. Ganti maneh. Kating labrak. Dewi Sri tak jaluk. Oh, saiki ora oleh, wis ora oleh. Sri Kadiri tak jaluk. Duh, jelas gak oleh. Ora ora. Oh, ora oleh. Sak karepmu. tak belani pati mati mergo aku lho aduh, acuh aduh, acuh acuh dek kalah dek Aku mengku nang nggone padepokan gading putih. <laughs> eh, gading putih. Kaya murid-muridku iki akeh banget. kaya SMA, SMP, SD, TK. Loh, tak boleh guru lah kulian. Ngono kok ora ana sing babar pisan sawan nono ing kadepan kene. Iki ana apa iki? Gak ngono apa ana sing oknama apa piye iki? Loh, iki rupane muridku iki sing teko iki. Dadak kesasar nang ponten. Loh. lawange tutup kabeh. Mengko dhisik nek tak delok iki kaya bastol. Aja ngon. Aku ape pipis. Iki ngono padepokan, Ger. Oh, iya. Bastol. Sopo nyeluk iki? Aku, gurumu. Loh, kepethuk wong kerdil. <laughs> Kowe iki rupane kok ya gendeng. Eh, sapa gendeng? Kok guyang-guyung kok. <laughs> Iya, jane. <laughs> kok seje karo biasae senenge rek awane adem yen kaya ngono tak parasake kowe asale waras balik waras alhamdulillah hmm. ngaturaken sembah sungkem basman nggih ana widadi opo Kula iki bingung. Ger, ger. Kula niki bengong. Benon. Benon benon. Oh bengong. Oh dublek iku. Wong oh, bengong kok benon. Bengong kene apa? Lah kula nak madosi adik kula ta. Heeh. Mm -mm. Wah adik kula niku melajar wong karuan kula bengong golek adik kula. Oh, Eyang guru kula ingkang Lah niki sinten ingkang rawuh niki? Niki kaya Ki Slamet iki. Sak dereng kula matur dhateng panjenengan Piang Guru kula katiwasan Yang Guru. Gurune ngalem merek gurune rek. Kaya wong Katiwasan opo, Ger? Mboten saged bayar arisan. Loh. Meneh dikredit. Maksud kula niki kula niki perang kali derek kula ngoten. Terus usana kula niki dadak ketekan tiyang niku lho. Jaluk calon bojo kula sidarani Dewi Sri Kastini. Kekno ae, kekno. Loh, kekno. Wong atase bojo elo. Lah kok golek mumet dadakno dikekno. Terus awakmu kasoran. Ha inggih kula kasoran. Kalah. Kalah juritipun ngoten. Lah terus Basman? Loh, loh adikku, loh kakangku. bagus kok ning kene. Kon tak golek nggo endi kon? <laughs> He? Aku cara ndi nggo. Tak goleke rono rene gak ketemu nek kene kon. Nggo kene ngono lho. Iso nduk ngene eyang ngene lho lah iya lapo kan lah sing penting aku ape goleki adikku anu kartolo kok dhisik eh kok goleki adik kartolo ku ana wigati apa lho ana perlu-perlu <laughs> ana perlune dhewe-dhewe wong iki dolur iku dolur nggih dereke 3 hmm. Engkang Bajeng niku Kang Basman. Lah, nomor kalih niku Kang Kartolo. Lah, Ki agen Slamet nomor 3. Lho. Oh, dadi awakmu sing nomor keri-keri. Nggih. Nek awakmu jange budal, bakal tak isani dhisik, Nger. Nggih. Sampeyan bae banyune. Rumiyen. Sampeyan isani napa? Napa jeding niku? <laughs> tak kai ilmu ngono iku lho, Mbak. Nggih. Cuma enggak akan Kang Basman, aku njaluk tulung karo sampeyan. Ana apa sih? Rene bojoku iki dijupuk wong sapa jenenge Garo. Aku njaluk tulung. Wong e oh. gede dhuwur. Dadi bojoku ilang. Aku tekan mlayu saiki sampean kudu belani aku. Aja kuwat. Golek ana bojoku jange jenenge Dewi Sri Kastini. Aja kuwatir, engko tak golekane aku njaluk isen-isen kok. Eh, yang guru. Kok dhisik, Nger? Sadurunge budal. Kene. Tak langkai ping telu. Oh, gak enak. Lho, manut ta, Kang? Hei, manut ta. Manut ta kono wedok aku lalang dilakai. Ngawur ae kono iku. Tapi celonoan wong. Oh, kok sak kosek. Oh, kono ndek rene. Njaluk menang apa njaluk kalah? Nggih, njaluk mimpang. Oh, njaluk menang. Nggih, njaluk menang. <laughs> Lah apa njaluk menyan barang iki lho. Kok dhisik? Nek njaluk menang bakal tak iseni ya nggih. Nggih nggih nggih. Ayo mung kurep. Kok dhisik? Kurep. Kurep dadi. Tadana lho ya. Lho tadana. Nggih nggih. Tak iseni ya nggih. Nggih nggih nggih. Ayo. Kene. Nggih, ampun. Apa sih mau? Ngawas. Kok ngawas? Sak dunge budal. Isen-isen iku mau ati-ati, Nger. Nggih, oh, nggih. Larangane kowe ngerti. Napa? Gak oleh mangan gedhek. Oh, nggih. Sana jaran bae aku. Menawi ngaten. Nggih. Oh, kudu kajar ngoten. Wis, ati-ati ya, Nger, ya. Nyuwun pamit, Bu. Iya, menawa Nger. Sama. Di, tak tinggal di ya. Monggo-monggo, Kang. Saiki ngene, Nger. Das pundi? Awakmu wis gak usah ngetutno lakune Baston. Loh, Wong menika derek kula mbak menawi kawan kejurutipun kula badhe mbelani. Wis gak usah, sing enak awakmu enak ngguri ambek aku. Lah napa? Ayo tak dusi. Wah. iso kucingen. Kuciwo atiku ditinggal Kang Mas Slamet. Iki nang diplayune Kang Mas Slamet aku kok ya ditinggal dhewe. Ya nek gak sing nyocok. Aku njaluk kanca ya kanca sapa? Iki panjake ya wis tanggapan kabeh. Lho, kok ana tekek? <laughs> Monggo. Aku keblek. <laughs> Kok tibake salah deleng keblek. Wong ratu kok tekek. Oh. Aku ratu Prabu Katro Lelono. Oh, Prabu Katro. Oh, iki sing enek proyek iki. <laughs> iya, aku golane bego. Kene tak serok tak uncalno. Ngerti? Bojomu iku bakal bakal bojoku bakal dadi bakal wurung selamat iya durung mesti nek dadi apa awakmu ketemu selamat saiki wis mati <laughs> materi jadi kang mas kang mas selamat wis mantri <laughs> mantri wis mati aja mbok pikiri sing ana pikirono lah sing ana sapa nah sapa nek <laughs> iki iki aku Landine. Waktu iku sapa sing tak kon nglamar rene? Prabu Sapari. Ditolak. Nanging bareng Poncokoro Sapari kalah aku sing maju bojomu wis minggat saka kraton Rajamala. Aku sing dadi ratu saiki. Lah saiki tekamu rene arep oh, Awakmu dadi bojoku. Hah? <laughs> Awakmu kudu mendampingi aku. Dadi karepmu iki aku arep mbok pek bendoyo. <laughs> Unang keliru cah edan aku. Ujune ratu kok ora karo karuan. Aku iki ratu digdaya kuwasa. Aja mbantah kudu gelem dadi bojoku. Aku dibacok ndelok dibedil mesil. Nek dituki bantal ngorok. <laughs> Wis kalau kok kajolondoro kondang kami surul. kok kondang kanisul. tuh kondang kami siwur. Kondang kasuwur. Kondang kami suwur. Kami suwur. Lah aku iso ah. mumbul. Oh, tibake sakti iso mumbul. Tapi rasa mudun. <laughs> Mbok golek ando. Tapi lek pegel ya mudun. Ratu sakti tenang. Aku iso mlebu jero botol. Tapi gak iso metu. Oh, wingi metu titik. Iya lah, wong lawange dibuka sithik Aku ganteng gagah, donyaku akeh. kadhek ya ratu pisan. Kurangane apa? Njaluk apa? Duwe apa Prabu Katrol? Kok katrol oh, ulus. <laughs> Jare mau Prabu Katrol. Aku duweku, ku bemu rada telu sik ana. <laughs> Krolet sik ana. Tergandeng ana. Wis aja pamer donyamu. Tekamu rene iki arep njaluk aku ta. Manut karo aku. Emoh. Yen ora manut bakal tak dadekne sinden. Lho. Mudhun derajatmu. Aku jane ya seneng sinden iki soalé kerep oleh sandingan. Iya. Lah nyindenmu iku wangsalamu mung eman eman eman eman opo sing diklumpukno eman. Oh, ayo manut karo aku. aja. Sopo manes kaya siro Loh, iki gandrung ta? Owe kaya rusak gamelan iki lek. Iki yoga ta pandhe. Cereng cereng cereng cereng brek. Wah, Pak Lurah syukur lenger-lenger. Tresnaku mbok Imbangono dong dong glang. Iki Ratu Gandrung. Ratu Gandrung pemagang. Yo magang yo gandrung. Aku suka jok kuatir. Ah. Tol tol tol tol gluk ya. Mulane aja nguber ae. Wis ta, aja mepet nang salon ya. Sing tak jaluk ya nurut Iya poe gawe grane ati. Isih terus to. Iki mah iki mau ukarane kedawan yen ra gelem koe bakal rasane kaya gremut. Mulane anggonmu gandrung kok kaya grabak. Iya, lah iki catetane kok cilik-cilik. Iki sing sepisanan urung tepak. Yen ping pindho tambah nemen. <laughs> Panjenengan yen nembang-nembang Jawa ku ora iso yen ngidung panjenengan iso. Tapi belajar iki ana apike. Beke ana bon-bona. Mm. Iki mang suku wulune mbok cocok mbok ora cuma ana sing kedawan kedebel. Tau ora apa-apa? Sing baku selange dadi bojoku. Ma, aja mbak terusake lho. Yen ora gem dadi bojoku gong tak ringkes sak gong mulih. Mbak gua mulih, apa mbak sewani pisan? Ngene, perkara sewan wis tak kontani. Nek ku dadi garwaku aja aja kuatir. apa kepingin dadi penyanyi apa dadi sindan apa dadi kentrung apa dadi laruk apa dadi manut ora aja mringisno wong gelem aku isih tresno karo Kang Mas aja mringisno wong tanpa sesium sapa sing duwe siung buta aku iso kasar ora kasar ya iso coba nek ngalus sapa jeneng manut Ora matek pateni kok. Amat, amat, Minggir. Minggir. Sik sik. Apa lakoni? Tak sawang ana satriya kok gedhe dhuwur kaya londo kecemplung tir. Kok mlebu nang kraton raja mule ana prakir gawe apa? Kok niku ngomong tang ngelindur kok niku. Lek ngomong metu teko irunge. Sopo iki? perlu takon akeh-akeh. Sap. <laughs> Nek durung kenal, kenalno. Hah? Yo aku iki sing jarane Basman. Iya. Basman. Basman. Hai hai tublek. Oh, sing wong jenenge Basman ya awakmu iki. Heeh, ah, ah, iya, aku. Aku Prabu Katrolono. Aku sing nguasai Kraton Rajamala. Mlebu tanpa pamit. Ono apa? Ngerti ya? Karo ku takon nyen takon iku. Kok iso mlebu tanpa pamit? Aduh. Aku. Aja muni samit, samit iku mertuane Sapari. Iki dina wis tak niati tak kajati Dewi Sri Kastini ape tak jaluk. Lho guys, tak jaluk. Tak jaluk. Jadi iso maten aku iso dadi bojomu. Lho tenan. Ayo wani karo aku. Apa lu tak percaya? Ayo. Iya. Ayo. Sabato nek tak piting ngene. Waduh, dikempit kok gak atus iki ras. Ayo. Sabato, Sumbaro kon. Kok mambu kecil. Eh, Sumbaro. Kang, lho, sapa kon? Kang Bajul. Lho, lho, Kang Basem. Iki karambol. Kang, waduh, tak golek nanti aku dadi ratu, Kang. Lho. Iya aku, Dek. Aku adimu, Kang. Iya, iya, iya. Iku sapa iki? Iki bojoku Dewi Sri Kastini. Sik, kuwatir, kuwatir. Lho, ya apa? Kang Ya apa? Wis kepethuk, kepethuk. Sukses. Nah, ngene. <laughs> Sik, sik. latihan iki wis tepak. Ya ya ya. Critane wis tepak kari omonge gak karo-karuan. Ya ya ya. Ya ana kliru njaluk sepuro wong latihan. Latihan kok meneh latihan sing tepak krawitan diklumpuk nanti lak ngadepi tanggapan. Nanti tanggapane ana Amerika Seringat eh Seringat. Ana Amerika Serikat eh. <laughs> terus pindah nang Inggris gang telu. <laughs>